الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد اللهم تعالی را سپاس الله که بار دیگر در برنامه ديگر بخدمة خدمت شما قرار گرفته در ابتدا چه خوب است که سلام داشته باشم به خدمت شما شنوندگان عزیز آنهایی که میشنوند و جامعه عمل میپوشند السلام علیکم و رحمت الله و برکات بله عزیزان من همان بحث خود را ادامه میدادیم و امروز هم چه خوب است که من و شما بدانیم جماعت های خیلی کم هستند از مخلصین این امت که به آیات جهاد و قتال بمنهج سلف الصالحين بنظام خلافة إسلامي كسد في سد مورد پسند الله و رسول الله عمل می کنند چون که نظام خلافت مطابق قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد اولا اسلام ده سال نظام رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که به این آیات عمل شد و بعد از آن از خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه شروع تا 800 سال مسلمانان به این آیات تحت نظام خلافت اسلامی در روی زمین الله عمل می کردن. با کمال تأسف که امت امروز از این تاریخ عقیدتی، سیاسی و نظامی خود خبری ندارد. به جای اینکه سرباز دولت اسلامی باشند سرباز خلافت اسلامی باشند زیر تبلیغات دشمن می روند و همونجا زوب می شوند و شبه را در خود ایجاد می کنند در رابطه به این آیات و نظام خلافت اسلامی که سبب عملی نکردنشان می شود کفار با خلافت اسلامی دشمنی آشکار دارند و خوب میفهمند کسانی که هدفشان اقامه خلافت اسلام می باشد جرمشان عمل کردن به تمام اوامر الله و سنتهای رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد اما عده از مسلمان ها به کسانی که به این آیات عمل می کنند شک دارند و این شکشان هم از بین می رود زمانی که صفهای ایمان و صفهای کف از همدیگر جدا می شود زمانی که مهدی ظهور می کند عیسی علیه السلام ظهور بکند و اینها نظامشان خلافت اسلامی می باشد و شمشیر جهاد و قتال را ببینند شک این افراد تبدیل به یقین می شود و در روز قیامت کسانی که عمل می کنند و عمل نمی کنند یک جا قرار نمی گیرند چون همه صفات الله پر از عدل است انصاف هست الله متعال ذات عادل است نیکوکار و بدکار را یکسان نمی گرداند تمام عبادت ها نزد الله متعال است اما سردار همه این عبادت ها و فضائل جهاد و من وقت این سلسله را شروع کردم هدفم این هست که امید داریم کسایی که اینها را میشنوند این احادیث این فضائل را میشنوند با سربازان خلافت اسلامی یک جا بشوند و همون کفاری که با تمام پیامبران و صحابه دشمن بودند دشمنی آنها به شما هم ثابت شود و روز قیامت با دوستان الله یک جا حشر شوید و ها این را میگویم برایتان برادرانم خواهران عزیز فقط این که ما بفهمیم مسئولیت ما ادا نمی شود بلکه بر من و شما عمل کردن به آن فرض می باشد وقتی دانستیم نظام اسلام بغیر از خلافت چیز دیگری را نمی وقتی فهمیدیم که صحابه رضی الله عنهم اجمعین نظامشان خلافت بوده آیات جهاد و قتال می باشد وقتی فهمیدیم دیگر این تنها فهم ما برای ما فایده نمی کند تا زمانی که با آن عمل نکنیم بهشت الله حق است این اعمال ما را به بهشت می رساند دیگر چرا بترسیم وقتی هدف ما این است که در روی زمین الله قانون الله را جاری بکنیم وقتی هدف ما این است که نظام خلافت اسلامی را برگردانیم دیگر از چی میترسیم مگر بهشت برای کی ساخته شده برای افرادی است که آنها به دنبال رضایت الله میروند برای افرادی است که آنها هدفشان اقامه قانون الله است برای این چنین افرادی است دیگر چرا بترسیم جایگزین این آیات چه شده برای ما این دلایلی که ما برای عمل نکردن داریم آیا صحابه هم اینطور دلائل داشته؟ این قسم بهانه های داشتن جهنم هم حق هست از عمل نکردن به این آیات کجا می رویم اگر عمل نکردیم در راه الله اگر سخن الله را نگرفتیم اگر به آیات جهاد و قتال عمل نکردیم کجا می روی؟ آیا بغیر از جهنم جای دیگری هست؟ و چرا از خوف جهنم آماده در میدان عمل نمیشوی؟ هیچ دلیلی وجود ندارد ایمان داشتن، علم داشتن، عمل داشتن به جهاد و قتال هر سه همزمان فرض است پس به فضائلی که الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد جهاد و قتال بیان نمودند باید اخلاص و یقین ما کامل باشد و ان الله در این سلسله همین قسم آیات و احادیث می آید در رابطه به جهاد و قتال و فضائل آن و امیدوارم که الله متعال همگی ما را توفیق عمل بدهد و روز قیامت چنین نشود که العیاذ بالله این آیات و احادیث بیاید گریبان ما را بگیرد نزد الله متعال از ما شکایت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 نشانه ایمان کامل هجرت و جهاد الذين آمنوا و هاجروا و سبحان الله نشانه ایمان کامل هجرت و جهاد در راه الله متعال می باشد و این مؤمن امر الله را مقدم می کند بر جان خود بر مال خود به همین خاطر چون مؤمن امر الله را مقدم می کند بر همه چیز مستحق درجه بزرگ و کامیابی می باشد که همه مردم دنبال همین می اخلاص و یقین زیاد به این آیات مؤمن را آرامش نمی دهد تا زمانی که به این آیات جامعه عمل نپوشد تا زمانی که به این آیات عمل نکند پشنو برادرم حديث رامي خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجد قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك سبحان الله ببين برادره ابو هريره رضي الله عنه میگوید که مردی آمد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که ای رسول الله برای من معرفی بکن یک عملی را که با جهاد برابری داشته باشد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند چنین عملی سراغ ندارم امروز اگر برویم پیش یک عالم سوئی پرسند بکنیم از او که برای ما یک عمل را بگو که با جهاد برابری بکند چی میگوید برو طلب علم بکن برو خدمت والدین بکن یعنی خلاصه یک چیزهای دیگر را می آورد اما از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسند بکنی برای تو چی جواب میدهند میگویند که لا اجدو چنین عملی را سراغ ندارم و فرمودند آیا تو می توانی از زمانی که مجاهد برای جهاد بیرون بشود داخل مسجد خود بشوی بدون احساس خستگی به نماز شروع بکنی و بدون افتار روزه بگیری تا زمانی که مجاهد برگردد این مرد میگید که و من یستطع ذلک چه کسی چنین توانایی دارد سبحان الله ای برادرم خودت را محروم نکن از این اجر ای برادرم خودت را محروم نکن از این اجر و فضائلی که در رابطه به این جهات می باشد برخیز بشتاب به سوی دولت اسلامی بشتاب به سوی میادین جهاد ای برادرم ای کسی که تو در ماوراء و نهر هستی امروز برادرانت منتظر تو هستند والله ما این را به خاطر شفقت و مهربانی برایتان میگوییم این چنین نیست که ما ضعیف باشیم ما با ایمانی که به الله متعال داریم قوی هستیم الحمدلله به خاطر این که تو هم از این فضایل محروم نشوی ما برایت مهربانانه میگوییم برخیز به سوی دولت اسلامی بیا برخیز به خاطر اقامه خلافت کوشش بکنیم با هم تا برنامه بعدی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته